Franjevački svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje. Mir vam i dobro, poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Poziv u svijetu, emisiju franjevačkog svjetovnog reda, u kojemu danas na poseban način gledamo na ono što će se dogoditi sutra, ali i ono što se dogodilo davne 1986. godine i pretpostavljam da sada već jedan dio vas vrlo dobro zna o čemu ćemo govoriti, o danu duha Asiza. Danas s nama u gostima su naši dragi gosti Daniel Berković iz Evanđelske pentekostne crkve. Dobrodošli. Hvala lijepa. Zoran Milić iz Franjevačkog svjetovnog reda i sestra Brigita Peček također iz Franjevačkog svjetovnog reda. Hvala. E, lako se prisjećati lijepih stvari i svega onoga dobroga e, što je učinjeno kroz obilježavanje duha Asiza tamne 1986. godine, odnosno je već gotovo 20 godina u Hrvatskoj kroz brojne manifestacije imamo i poseban zbornik radova koji na tome najbolji način svjedoči pa evo za sam početak predlažem da se svi skupa vratimo u davnu 1986. i čućemo jedan dio govora koji je tada izrekao Ivan Pavao II. Evo i nije slučajno da smo baš ove nedelje obilježili njegov dan, tako da jako puno stvari zapravo se poklopilo ovoga tjedna kroz obilježavanje Dana Duha Asiza, pa Brigita molim vas ako vi možete ukratko pročitati. Činjenica što smo ovoma došli ne upućuje na bilo kakvu namjeru traženja među nama kakva vjerskoga konsenzusa ili trgovanja našim vjerskim uvjerenjima. Ne znači ni da se religije mogu izmiriti na polju zajedničkoga nastojanja oko nekoga ovozemaljskog plana koji bi ih sve nadilazio nije nadalje ni ustupak relativiziranju vjerskih istina, jer svako ljudsko biće treba iskreno slijediti svoju ispravnu savjest s namjerom traženja i pokoravanja istini. Naš susret samo potvrđuje da u veliku zalaganju za mir čovečanstvo u svojoj raznolikosti mora crpsti i svojih najdubljih i najživljih resursa u kojima se formira vlastita savjest, i na kojoj se temelji djelovanje svakoga naroda. Današnji susret vidim kao vrlo riječit znak zalaganja svi u vas u izgradnji mira. Upravo nas je to zalaganje dovelo Asis. Činjenica što pripadamo različitim vjerama ne odvraća nas od značenja ovoga dana. Naprotiv, crkve, crkvene zajednice i svjetske religije pokazuje osjetljivost za dobro čovečanstva. Hvala Brigita. Dakle, sutra u crkvi Svetoga Franja na kaptolu 9 e, uh, će se Baptistička crkva, Evanđeoska, Pentekostna crkva, Evangelička luteranska crkva, Islamska vjerska zajednica, Katolička crkva, Makedonska pravoslavna crkva, Reformirana kršćanska crkva, srpska pravoslavna crkva, židovska općina, na još jednom susretu duha Siza koji organiziraju Franjevački svjetovni red mjesno bratstvo Kaptol, povjerenstvo za ekumenizam i dijalog Zagrebačke nadbiskupije. Isto tako pod motom Bog je Abrahama blagoslovio u svemu. Pa evo za sam početak Zorane, budući e, da sudjeluješ već čitav niz godina i u organizaciji i okupljanju i u poticanju svih nas da se međusobno susretnemo u dijalogu, što je točno duha Asiza? Za sve one koji možda danas evo prvi put čuju općenito za taj pojam. Duha Asiza je susret u kojem se e, svaka vjerska zajednica moli i svoje tradicije prema čemu čeznemo svi, to je mir. Dakle, kad je i Papa Ivan Pavo II. pokrenuo i organizirao taj veliki susret, e, povod je bio mir, jer je on bio i tekako svjestan da svijet e, mora ući u jedan e, dijalog e, jer svijet je postojno globalno selo i sve što ne ide putem dijaloga, mira, poštovanja može izroditi opasnost jer svijet je drugačiji nego što je bio. Svijet više nije podijeljen na civilizacije, dakle neki način da se zna o ovoj strani svijeta su katolici, tu su sve se to počelo miješati i naravno e, da mi kao i vjernici moramo o svemu tom, toga biti svjesni i e, raditi na miru. Molitva je ono temeljno. Dakle, i zato je to susret u kojem se svi molimo e, i gdje se susrećemo. Taj susret je bitan. Zato što uvijek o drugima mislimo onako kad gledamo nekoga iz distance, uvijek je to često e, zna biti krivo mišljenje. Tek e, u susretu mi postajemo bliži. Ja mislim da je upravo i duha Siza e, koje smo počeli u 2000. godine upravo ide u tom smjeru da imamo jedan kontinuitet, da, da svatko moli na svoj način i svoje tradicije, ali da se susretnemo jer e, i taj način stvarati jedan to ozračje mira. Evo, ja vjerujem da, da, da ćemo i dalje nastaviti. Drago mi je da, da evo imamo i sutra opet i da ćemo se opet okupiti. Imamo osjećaj kao je to bilo jučer kada smo se prošle godine e, sreli. Evo, Mislim, mislim e, duh, kad kažemo duha Asiza, to nije vezano uz duha svetoga. Mhm. Dakle, to je, kako je Papa Ivan Pavo rekao, to je logika, uh, logika Asiza. Dakle, ono označava dakle, to jedno raspoloženje ili stav e, dobročudnosti, pomirljivosti, mirotvorstva onako kako ima Sveti Franjo. Dakle, on je nas se sve okupio baš u Asizu i e, nekako je e, primjer Svetog Franje i pogotovo na njegov susret, e, najljepši susret sa sultanom, na neki način htio da to bude jedan početak, jedna slika onoga što bi trebali i mi danas u današnjem vremenu razvijati, da onaj drugi u, e, mene ne doživi kao stranca, nego kao prijatelja, da ja osjećam prema njemu prijateljstvo, da želim biti, da mi je važan. Kad gledam kroz, eva, svjetle, kroz evanđelje, evanđelje je puno susreta, i Isus se susreće sa različitim osobama. Sa svima. Da. Sa svima. Mislim, kad, nama to može Nije nekad... Nama to zvuči nekad romantično. Recimo, na primjer, kad se susretne sa satnikom pa kaže takve vjere ne vidjeh u Izraelu. Evo, e, gospodin Berković je bibličar. Ja mislim da, da, im, da apostolima to nije bilo drago kad su čuli. Mhm. Dakle, vjerojatno su pomislili, pa gleda Isuse se mi smo tu s tobom, ovaj narod je propatio sve, ovo je okupator, e, šta on zna o svemu tome. I ti si rekao, nema tako, takav nema e, vjere. Dakle, e, naravno, nije on omalovažio vjeru svoga naroda, ali je išao u susret drugome i priznao mu je ono što je vrijedilo u njemu. To je duha siza. Jako je puno tu zapravo poticaja svakodnevnih i mi vidimo koliko je ta e, poruka zapravo živa i danas i svevremenska i koliko je ozbiljna zapravo možda čak i olako shvaćamo puno puta poziv na susret i dijalog. Evo gospodine Berković, vi ste zaista iz godine u godinu prisutni, dajete svoj doprinos, susrećete se u brojnim prilikama. Što za vas osobno onda znači duha Siza kroz sve ove godine? Nije to samo kada ga obilježavamo u ovom tjednu pa dođete svi skupa u crkvu Svetoga Franje na Kaptol. Imate i puno drugih prilika i taj duha Siza ne traje samo taj tjedan, već vjerojatno je prisutan i u cijeloj vašoj godini, a onda i u životu. Da, ne znam da li ja mogu još nešto puno mudriga reći nakon što je gospodin, gospodin Milić rekao ono što me zapravo posebno veseli, je dao naglasak upravo na ovu riječ susret. I eto, to je, to je prva stvar koju bi ja podcrtao i što je iskustvo i sjećanje unazad. Sasvim praktične naravi, uvijek, uvijek me veseli, sjećam se na tim skupovima, susredima koje imamo, je pjevamo e, pjesmu Svetog Franje, e, koja zapravo sadrži sve što mi hoćemo činiti, što zapravo činimo. Ali ono što bi ja e, nastavio govoriti je, vi ste već spomenuli Abrahama, Abrahamovski blagoslovi Svetoga pisma. I sad dok sam slušao gospodina Milića govoreći o tome susretu, e, prvo mi pada na pamet e, s koliko se ljudi susretao Isus čitajući evanđelja. I ako se malo osvrnemo nazad na te neke tekstove, onda ćemo primijetiti da nije svima se baš dopali su ti njegovi susreti, čak i njegovim bližnjima, čak i njegovim sljedbenicima, njegovim učenicima, malo su se čudili s kim se to on sve susreće i s njima razgovara. Što on ima razgovarati sa ženom, još k tome sa Marijankom? Šta on ima raditi u kući jednog zakeja? Šta on ima raditi na jednoj svadbi? Dakle, svi ti susredi nisu baš bili previše simpatični njegove okolini, kažem, i onima koji su mu bili njegova desna ruka, da tako kažem. Tako ovi susreti koji se događaju, siguran sam zapravo znam, da se i danas ne sviđaju baš svima. I osobno sam to iskusio, da se baš ne sviđa svima što možda i ja pohađam te susrete. To su međureligijski susreti i tako dalje i tako dalje, što ti imaš tamo raditi. Ali gledam te susrete koje koji su zapravo inicirani od samog početka iz E, kao inicijativa kršćanstva. Kršćanska inicijativa je to od e, svjedog oca Pape pa do nas evo iz raznih kršćanskih konfesija, denominacija i zajednica. Ali su tri, meni se čini, ipak najpostojanije, a to su upravo abrahamovske vjere. Kršćanstvo, e, židovstvo islam. I Abraham nas na neki način nevidljivo povezuje svojom vjerom, kaže da je otac vjere. On je otac vjere i u Kuranu, i u Starom Zavjetu, i u Novom Zavjetu u kršćanstvu, u židovstvu, u islamu. tako da, da ti susreti zapravo su vrlo zanimljivi i, oni, i oni nas zbližavaju. Abraham, Ibrahim. Istina, kao kršćanin možda Kristov križ nije svima najsimpatičniji, jer to je, kako kaže Sveti Pavao apostol, možda i sablazan. Pa to mora biti razumljivo. Sablažnjivo zvuči da bi Bog postao čovjekom. A što više, još ne samo to, nego da bi umro. Kako Bog može umrijeti? I to na križu sramotno. Tako da taj kršćanski križ jest e, naš poziv kršćanski. I opet govoreći u susretu, Abraham se susretao kako? Odazvaši se na poziv, oni krenu krenuo na put. Jel, tamo kaže Hebrejima poslanica da je išao da ne zna točno kamo ide. I na tim putovanjima susretao se sa razno raznima ali dobio je poziv, on ga je poslušao. Pa tako i mi, svako od nas iz naših vjerskih zajednica, vjerujem, nadam se, ima poziv od Boga. Ide svojim putem i na tom putu se susrećemo zajedno i to je, to je Abrahamovski blagoslov. Ja? Super, e, ovo što smo sada rekli već zaista na najbolji način oslikava ono što zapravo je duha Siza. Doćemo još do puno zapravo tih detalja u nastavku emisije. Sestra Brigita, vi predstavljate Franjevački svjetovni red danas i zaista se trudite oko zapravo toga da se taj susret iz godine u godinu događa zajedno sa bratom Zoranom. Pa me zanima zašto uopće Franjevačkom svjetovnom redu toliko stalo do duha Asiza i općenito Franjevačkom redu? E, Sveti Franjo je simbol mm, čovjeka punog ljubavi, pomirenja, mira, bratstva. Nama u e, Franjevačke obitelji bratstvo je središte, ali e, da živimo bratstvo, paralelno moramo živjeti siromaštvo Svetog Franje. Ovdje bi možda naglasila aspekt e, biti siromašan od samog sebe, od svog egoizma, od svojih stavova, predrasuda prema drugima. U trenutku kad e, ne gledam samo sebe, nego otvorim se i gledam drugoga i njegove potrebe, u tom trenutku sam spremna na dijalog. E, tu na Sveti Franja uči da on je pustio da se, znači, da ga gospodin opljeni, da nema više njega, nego da ga Krist ispuni. To je e, poruka za sve nas da se otvorimo i da preko nas u tom dijalogu djeluje gospodin. Da e, ono što je rečeno Bog je ljubav, što je poruka nama, budite savršeni kao Otac vaš nebeski, znači vi isto živite tu ljubav, znači ta ljubav se živi u malim susretima, ne u nekim velikim stvarima. U se dogodio 1986. veliki susret, ali mi mali Asis možemo živjeti svaki dan i sad u ovom trenutku, odnosno u svakom trenutku svoga života, u svakom susretu. Ne gledajući, znači je li netko muškarac, žena, koje nacionalnosti, koje religije. Znači, susret u ljubavi. Tako da, mislim da to središte trovi bi gledati franjevaštva, osiromašenje od onoga što nije Božje u nama da bismo živjeli Boži poziv u svijetu. I to naravno nije lako. Nije. Ima jako puno izazova, je li tako? Izazovno je, ali s druge strane e, tu je pouzdanje da na svakom koraku je gospodin tu i da on pomaže. Sami ne možemo. Hvala vam puno na ovom prvom dijelu. Jedan kratki glazbeni predah pa se ponovno vraćamo natrag u studiju. ponovno u emisiji Poziv u svijetu. Danas govorimo o međureligijskom susretu Duha Siza koji će se sutra održati u crkvi Svetoga Franje na kaptolu 9 s početkom u 19 sati 30 minuta. Svi ste naravno pozvani. Ako niste nikada bili dođite, sigurno ćete biti iznenađeni zapravo koliko je važan taj trenutak susreta i sad ćemo se u drugom dijelu emisije posebno uh, usredotočiti na važnost dijaloga. Budući da je to riječ koju često koristimo, ali nekako nam se čini da jednostavno ne posvećujemo dovoljno pažnje ili olako izgovaramo i prelazimo preko te riječi. Pa Brigita u zborniku koji je izdan prigodom 25. Uh, obljetnice Dana Duha Asiza ima jedan jako lijepi dio koji se odnosi baš na važnost dijaloga. O čemu se točno radi? Inače, taj zbornik je priredio Fra Josip Blažević i mi smo mu mhm. zahvalni za rad. E, dijalog je u prvom redu stil djelovanja, stav i duh što prožima ponašanje. Uključuje pažnju, poštovanje i prihvaćanje drugoga kome se priznaje prostor za njegov osobni identitet, za njegovo vlastito izražavanje i za njegove vrednote. Stupiti u dijalog ne znači ni odreći se istine, ni zatajiti vlastiti identitet. Dijalog znači jednakost, ali prema deklaraciji Dominus Jezus Kongregacije za nauk vjere, jednakost kao pretpostavka za dijalog odnosi se na jednako dostojanstvo strana u dijalogu, a ne na doktrinarni sadržaj, niti još manje na Isusa – koji je sam Bog postao čovjekom u usporedi s osvimačima ostalih religija. Znači otvorenost. Kao temeljni kriterij. E, nije uvijek lako promovirati dijalog, evo gospodine Berković, vi u vašem iskustvu i kao bibličar sigurno ste se puno puta susreli s važnosti dijaloga, ali nije bilo lako svaki put poticati dijalog. Ne, ne, nije, ali evo, stalno mi se nekako uh, po glavi vrti E, slika i primjer Isusa iz Novog Zavjeta u njegovim susretima. S koliko različitih ljudi se susretao. Koliko on te ljude poštivao. Oni bi e, bludnicu kamenovali, on je poštuje. E, dakle, on, on razgovara, to je dijalog zapravo, ali on sluša. Koji puta ja imam dojam da mi ne slušamo jedni druge. Da to nije razgovor, to nije dijalog, nego često puta monolog ja govorim, vi govorite, možda ja samo čekam da dođem na red, da nisam čuo što ste rekli. Mhm. Dakle, za dijalog treba prvo poštivanje, treba ne samo govoriti, nego treba i slušati, e, treba ići u dijalog bez predumišljaja, koji puta možda postoje neki predumišljaj, idem ja u razgovor, idem u dijalog, sa misli da preobratim nekoga, da prozelitski nastupim, i onda e, ako moj identitet nije izgrađen, čvrst i jasan, onda naravno da postoji i strah od dijaloga da ne bi moj identitet pao u vodu. E, ja problema ne vidim zašto bi ne imali dijalog, zašto ne bi razgovarali, zašto ne bi slušali jedni druge, zašto ne bi poštivali jedni druge. Ali to pretpostavlja da je moj identitet čvrst, e, ne tvrdoglav, nego čvrst i jak. A opet se kao kršćanin vraćam k našem gospodinu – ako sam ja u njemu čvrst, ako ja u njemu vidim sliku njegovog, njegovih susreta, njegovih razgovora, njegovog slušanja, njegovih govora, zašto ja ne bi mogao imitirati Krista u razgovoru s vama i sma, sa mnom, jel? Mhm. Tako da dijalog je razgovor koji je nužno potreban. Nažalost, religije su isključive. E, jedino je moja prava. Mhm. Ali mislim da opet se vraćam na, na razgovore i susrete onoga koji nas zapravo uči kako se to radi sve što trebamo samo učiti od njega, dakle od gospodina, kako je on to radio i to na neki način zapravo sljedovati. Jako je lijepo to je lingvistički promatrati razlika između susresti se i sresti. Koliko je važno zapravo to prisustvo opredjeljenost da uistinu pustimo drugoga u naš prostor, da, da jednostavno uspostavimo i na taj način komunikaciju, ali puno više od toga, zar ne Zorane, kada se u mnogim dokumentima ističe važnost dijaloga kao obveza za kršćane? Da, <clears throat> treba se vratiti malo na drugi Vatikanski, on je jako važan. Dakle, tu, je, tu se dogodila zapravo jedna bitna promjena, tu se srušila stara struktura, mislim struktura, E, katolička crkva je nekako bila više obranaški postavljena, apologetski, dakle više obrana vjere protiv o, komunizma, protiv svega i svega. Međutim, ona, kako se ona znalo reći, e, crkva otvara svoje prozore, svoje vrata, dakle, krenule u, u taj, taj dijalog. E, tu je taj, taj, taj, taj važan dokument Nostra Tate koji je naprosto tu jasno definirao kako trebamo druge gledati. Do tada je to bilo na neki način drugo. Mada ne možemo reći da je drugi Vatikanski bio, da i u povijesti je bilo e, e dobri primjera i u sve, vezano u Svetog Franju, ali Papa Grgor, mislim da je bio četvrti isto, imao jedan dobar odnos, e, htio je neku, neku suradnju ostvariti, još je bilo nekih želja. E, Toma Kvinski je isto E, nije, nije, bio je protiv, ja mislim da je bio protiv križarskih ratova ili tako nešto. Bilo je nekih primjera dobrih koji su, ali drugi Vatikanski to je na neki način jedan, jedan e, temeljni stav bio. E, no ja bih tu još sad još nešto spomenuo, mm-hmm. taj mhm. problem. Zašto je to danas takav problem? Govorimo o dijalogu, a teško se mhm. probija taj dijalog. Dosta je i ta, ta mislim, u Europa ima dugu povijest, puna ratova i svega i ta povijest je u nama i mi smo svi pod nekim političkim, eh, tim društvenim, eh, neki način, Ona se određuje. Međutim, glavni problem da li mi eh, drugoga gledamo prvenstveno kroz evanđelje, ali imajući ono što imamo kao dakle, kulturu, tradiciju, sve što nosimo u sebi, ali da je prije svega evanđelje, da kroz evanđelje gledamo na način kako smo se odgajali i tako dalje. Ili nas potpuno određuje i politika i sve ostalo, a evanđelje je podređeno tome. E, meni, ja se opet bi se htio vratiti, jer e, mislim da je to jako važno upravo da, kroz Isusovo djelovanje. Isus je volio svoju domovinu. Međutim, e, on, e, on nije dopustio da ga nešto uvjetuje. On, je, ima nešto što je više od toga kogod mi volimo, ona je u nama, to je nešto što trebamo njegovati, čuvati i tako dalje, ali ništa nas ne, ne smije na neki način, ništa ne smije biti prije, prije ljubavi prema, prema drugome. Ja bih sad vam samo pročitao ovaj dio dokumenta Nostra etate E, gdje kaže ovako, crkva gleda, e, konkretno kad se radi o muslimanima, dakle crkva gleda s poštovanjem i muslimane koji se klanjaju jedinomu Bogu, živom i subzistentnom, milosrdnom i svemogućem, stvoritelju neba i zemlja koji je govorio ljudima. Oni se svom dušom nastoje podložiti njegovim skrovitim odlukama kao što se Abraham, na koga se islamska vjera rado poziva, podložio Bogu. Oni Isusa istina ne priznaju Bogom, ali ga ipak časte kao proroka, također i njegovu djevičansku majku Mariju. Nju ponekad i pobožno zazivaju, osim toga iščekuju dan suda, kada će Bog naplatiti svim uskrsnim ljudima. Zato cijene, cijene moralni život, a Boga štuju napose molitvom, milostinjom i postom. Budući da je tijekom stoljeća između kršćana i muslimana dolazilo do česti sukoba i neprijateljstava, Sveti Sabor poziva sve da se zaboraviši što je bilo iskreno trude oko međusobnog razumijevanja i da zajednički štite i promiču socijalnu pravdu, čudoredna dobra, mir i slobodu za sve ljude. E, znam sam da pročitao da je Mohamed jednom prilikom rekao da se mi možda ne razumijemo, sa, veoma je poštivao kršćane, to, to je on i naglasio na jednom mjestu. I rekao je, ako se i ne razumijemo, natječimo se u činjenju dobrih dijela. Dakle, ja ipak mislim da, da ono, ono, ako se vratimo na temeljno ono naše, dakle, e, i oni na, na, na, e, e na, na što je govorio uh, Muhamed, mislim da se možemo naći e, tu neku blizu. Ali ako je politika i ako je ta stvarnost koja je mučna, mhm. teška i uvijek je bila, možda će i biti uvijek je bilo problema. Uvijek je bilo problema, ali se uvijek kao vjernici e, moramo na neki način tu naći, da trebamo težiti ka nekom bratstvu. Ne bratstvu u kojem će, ćemo svi biti isti, isto. Jer ljepota je u različitosti. Ono kad govorimo o identitetu, Dakle, kroz taj susret ja gradim identitet. Ja ne mogu izgraditi identitet, identitet bez drugoga. Meni je mhm. potreban drugi. Pogotovo ona, i to, tu je zapravo ljepota. No, ljudi su skloni zatvarani. i sad živimo u jednom novom svijetu. Drugačije se, više nije kao prije. Dakle, on je umrežen. On nije je ni kao 86. Nije ni kao 86. To, pa to nema puno godina, to se sve mijenja. Međutim, e, mi trebamo težiti tim susretima, tim dijalogom, oči u oči, jest i preko mreža, ali e, ono što si ti jednom rekao, dakle e, te mreže i tako dalje e, nas dosta izoliraju u nekom smislu jer, se, jer imamo svoje grupe, one koji nama povlađuju i kojima mi <laughs> povlađujemo i tako dalje. Umjesto da se širimo, a najvažnije taj, taj, taj susret. Koliko je sad tu zapravo važno, evo recimo ako nitko od vas nikada nije bio na duhu Asiza, možda nikada niste imali prilike susrest predstavnike drugih religijskih i vjerskih zajednica. Jel? Dakle, koliko mi sami e, tražimo novo znanje, nova iskustva, koliko je to rezultat e, kada nema dijaloga neshvaćanja, odnosno neznanja i kako se često kaže niske opće kulture. Dakle, koliko to pridonosi zapravo ili otežava onda dijalog? Evo, možete i ja, drugi. Na. Evo, ja, ja mislim to jako puno. Dakle, ja mislim da vjernik, kršćanin, on mora e, poznavati druge. To je moj mhm. ulog e, u dijalogu sa drugim. Dakle, ne, to je najmanje teško, što se očekuje. To, teško može biti dijalog e, ako ja ne znam ništa o drugome, ako mit me ne zanima. Mhm. Mislim, ti imaš svoj život, ja imam svoj život. Ja se moram potruditi. Dakle, Isus je išao drugome. E, dakle, ići drugome, razumjeti, vidjeti što, š, čemu je problem. I to može biti promašaj, ali ako se ne pokuša, i, i s druge strane ja sam nekad kompliciran, ali ipak treba ići i Bog će nekako otvoriti, otvoriti te prostore. Eto, mislim da... da... Hvala. Kojim Berković, vi ste htjeli? <clears throat> E, pa opet mi je upalo u uho, da ne kažem u oko, e, <laughs> riječ različitost, identitet. E, identitet nije kao je tu. On je kompleksna stvar. Imate muški, ženski, staro, mlado, otac, majka, to su sve identiteti u svojoj različitosti. Ali eh, ima, mi se čini da ima jedna ovako eh, izreka koja kaže otprilike ovako nešto, što ne poznaješ, toga se bojiš. Mm. A čega se bojiš, to pomalo ne voliš, da ne kažem zamrziš. Prema tome, mi moramo jedni druge u, eh, u dijalogu, u razgovoru, barem početi upoznavati. A kad se bolje poznajemo, onda se nećemo bojati jedan drugog a kad se ne bojimo jedan drugog, onda se nećemo niti, ne daj Bože, mrziti. Prema tome, to je minimum. To je minimum da prvo shvatimo da nismo ko ja i jajetu, da nije to egalitarnost. Dragi Bog je stvorio svijet u različitosti. Postanak jedan kaže stvorio ovo, ovo, ovo, ovo i ono. To je broj jedan. Dakle, mi smo različiti i, ta, i to ćemo ostati. Egalitarnost to su koji puta i znate floskule onih bivših režima, bratstvo, jedinstvo, sve dok, dok se svi isti. To je floskula, to nije istina. E, e, bratstvo, jedinstvo je u različitosti, u različitom mišljenju, u nekim pogledima na neke stvari koje su drugačije. Ali to onda možemo ustanovljavati, upoznavajući jedni druge, i zbližavati se jedan drugome. Mm. Ali to ne znači da ćemo izgubiti i ne smijemo izgubiti tu svoj identitet različitosti. Da, možda se bojimo izgubiti identitet zato što ne znamo dovoljno o tom koga susrećemo, to je vjerojatno povezano jedno s drugim. Da, da, da. I ne samo od tog drugog, nego koji put i sami sebe I sami sebe također. Možda svoju vjeru dovoljno ne poznamo. Pa onda e, tim više bude u tom nepoznavanju sebe, svoje vjere, svoga bližnjega, više straha, a gdje je strah, tu nema razgovora. Ali mi, ali mi, mi ćemo u svoj... E, kada ulazimo u dijalog sa drugim, onda mi moramo e, imati jasnoću svoje vjere mm Dakle, e, teško je ući, e, a nisi, nisi ono što jesi, ne znaš tko si, što si, kome... I onda je to isto problem. Dakle, to je prilika, ja mislim da ova vremena su i dobra za kršćane, zato što i kršćani se mora malo promisliti u što vjerujem, u koga vjerujem, e, dakle, tu mora, mora biti imati jednu, jednu jasnoću. Nema više onog vremena, ja sam po rođenju kršćanin, pa sad tu sam gdje sam i tako. Međutim, ne, sad uvijek dolazi to u iskušenje i moraš na neki način e, e, poznavati svoju vjeru, e, nekako radi da, da gradiš jednu, za svoju zajednicu u kojoj jesi i to, i, to je, a meni, meni puno, meni dolaze na neki način, s jedne strane teška vremena, a s druge strane, mislim, kvalitetnija. Ne. Brigita, vi ste htjeli isto nešto. možda <clears throat> podloga svakog susreta, početak svakog susreta E, je učenje tog slušanja, ali slušanje e, najbolje učimo kad slušamo gospodina. Znači kad mi šutimo i učimo se susretu s Isusom, odnosno on je tu. E, dakle, da uopće mogu naučiti s nekim razgovarati, čuti drugoga ili čuti sebe, što je možda još teža stvar. Znači, učenje tko smo mi, kakve nas gospodin želi, to se uči u tišini. U, te što naša civilizacija jako, u naša civilizacija ako nedostaje e, tišina. Previše buke, digitalne buke, medijske e, buke u ovog nepotrebnih razgovora, jako puno riječi, jako puno knjiga. Svega imamo previše, a onog središnjeg pravog odnosa s Bogom u tišini, da mi šutimo, a gospodin govori, i onda iz tog susreta da djelujemo na vani i da djelujemo prvo sve obitelji na takav način. Jer kad dopuštamo da u stvari e, gospodin preko nas u naše obitelji, to se širi. Onda takav način komunikacije imamo i u bratstvu, znači kod nas u Franjevačkom bratstvu, u susretu na poslu sa drugim ljudima, nebitno e, mhm. koji su iz kojih su vjerski zajednice ili su ateisti. E, znači, mislim da svima nama nedostaje učenje značenje riječi, susreta, tišine, govor, dijalog. Danas smo, mi puno govorimo, upotrebljavamo termine, ali ono što ste vi rekli, e, govorimo, ali ne slušamo drugoga. Tu je problem. A prvo, kao početak toga, mislim da je jedino moguće e, ušutiti i slušati Boga. Nakon toga iz tog kuta ići dalje u susret. Sutrašnji naš susret je međureligijski susret molitva za mir. Ono što mislim da nas svih ujedinjuje svjesnost da mir dolazi od Boga, da to nije nešto što mi možemo organizirati sa bilo kakvim velikim konferencijama, sastancima, razgovorima. Mi možemo pridonijeti neke sitne komadiće, ali stvarni mir je nešto što je Božji dar. Znači onako kako se otvorimo Bogu, da On može djelovati preko nas, toliko će se taj mir širiti u nama i preko nas na druge. Sad bi bilo najbolje zastati i osluškivati u nekoliko trenutaka tišinu, dakle da zaista promišljamo o ovome svemu što smo do sad već izgovorili, a jako puno toga smo dotaknuli, ali imamo i još puno toga za reći i moramo pogledati ono što nas čeka sutra, Dakle, polako se pripremamo i za taj susret, pa Zorana, evo ako ukratko možeš, što nas točno čeka sutra u crkvi Svetoga Franje, kako će izgledati ovaj duha Siza i pod kojim se geslom održava? Da, geslo je <clears throat> e, Bog je Abrahama blagoslovio u svemu. Time smo htjeli reći da mi baštinimo tu e, Abrahamu vjeru i to nas na neki način i takako e, približava ti susreti su jednostavni. To nije, e, mi nikada, kada smo išli za tim, nikada nismo htjeli da to bude nešto, uvijek nešto interesantno, da to bude, nismo išli da to da bude show, nego to bude molitva, susret, da čujemo pjesmu, da čujemo nekoga drugoga u svojoj onoj tradiciji. Dakle, da njihov predstavnik izrekne svoju molitu, da nešto kaže o tome što i da, da čujemo, e, tu predivno je čuti e, islamsku zajednicu kroz pjesmu njihovih medresa, pravoslavni zbor, e, evanđel, pjesme evanđelske, baptističke crkve i tako dalje, katoličke. Makedonska pravoslavna. Makedonska, da. da toliko različitosti, a ali i tu je ljepota, baš kad govorimo o toj različitosti, kada vidimo koliko je to lijepo. Pa zamislite kako bi bila svi pjevamo isto. Mislim, to je ovaj, ali to je, kažem, i e, zato bih volio da, da se ljudi, da se okupimo, da dođemo, jer mi nakon toga opet u svojoj svakodnevnici, mi ćemo imati one osobne te susrete, e, e, nekako će Bog to, ali ovo je nekako smo se okupili svi zajedno, da, da se vidimo, da, da, da postanemo svjesni da postoji onaj drugi, da porazgovaramo. Možda to nije, to je jedan put godišnje, to, možda će neko to doživjeti kao manifestaciju, ali mhm. tu, mi se tu molimo svako na svoj način i to je već najviše. Da. Tu sve kreće. Ja vjerujem da, da nekako e, Bog djeluje i da taj, taj mir, kako kaže i Brigita, da to ono malo, da ono svjetlo koje svijetli i koje će se, ja vjerujem, proširiti, e, jer nama je ono potrebno, mi živimo na ovom, ovim područjima gdje stvarno je teško i tu znamo što se sve tu odvijalo kroz ovu našu <clears throat> povijest prema kojoj moramo imati neku sučut zbog, sve, zbog svih tih tragedija. Ali zato trebamo moliti i jednostavno se susretati da, da toga ne baš mi ovdje trebamo. I mislim da je to važno. I zato <clears throat> e, e, evo pozivam sve da, da dođu, da se svi zajedno pomolimo i da, da nekako da se vidimo, da se susretnemo. I evo gospodine Berković za vas isto jedno od zadnjih pitanja. Kako unaprijediti te naše susrete? Što još činiti da, da bude još kvalitetnije, da stvorimo još više prilika da se međusobno upoznajemo? Pa evo, <clears throat> ja bi se nadovezao na eh, ovaj govor o šutnji i slušanju. Uh, Isus je nam nekoliko mjesta rekao govoreći o farizejima, kaže oni vole duge molitve. Mm mi bi danas današnjim kolokvijalnim riječnikom rekli puno pričanja. Ima i geslo koje kaže manje je više. E, unaprijediti znači slušati prvo svega gospodina, u to nemam nikakve dvojbe. E, meni tekst iz Mateovog evanđelja kaže, ja ti kada moliš uđi u svoju sobu, zatvori vrata i moli gospodina u tajnosti. Ja sam se uvijek pitao, dobro ja ću ući, zatvoriti vrata i šta onda? Da onda dugo molim, već pet minuta je previše i dugo mi je trebalo shvatiti da sam ušao u tu prostoriju, zatvorio vrata i šutim. Molim šuteći, molim slušajući. A slušanje među nama ovdje u duhu Asiza znači ne samo šutnja kao tabula rasa, praznine, e, praznoga uma, nego slušanje znači promatrati oko sebe i slušati onoga do sebe. Ne samo audio metodom, nego percipirati, prihvaćati. To, to je slušanje, dakle ne samo ušima, nego cijelim bićem. Jer i, Boga se ne sluša samo ušima, nego s cijelim bićem. Prema tome, eto, ja bi išao prema tome da jednostavno respektirajući jedni druge, pod navodnicima govoreći, slušamo jedni druge. Ne samo što govore, nego ko su oni. Razmišljati o bližnjemu, jel? Koji je drugačiji. Hvala vam na ovom dijelu. Evo ja ću sada e, prije nego što i čujemo završni citat i ponovno se vratimo u 1986. godinu. Još jednom vas sve pozva da dođete sutra u crku Svetoga Franja u 19.30. E, još jedan duha iza s temom Bog i Abrahama blagoslovio u svemu. Sudjeluje Baptistička crkva, Evanđelska Pentekostna crkva, Evangelička, Luteranska, Islamska vjerska zajednica, Katolička crkva, Makedonska pravoslavna crkva, Reformirana kršćanska crkva, Srpska pravoslavna crkva i židovska općina i svi koji sudjeluju u tom susretu vesele se vašem dolasku. A evo još jedan poticaj za sami kraj dok vas se zahvaljujem na današnjem sudjelovanju u još jednoj emisiji Poziv u svijetu. Sestra Brigita će nam pročitati riječ Ivana Pavla II. Ono što smo činili ovdje u Asizu, moleći i svjedočeći u prilog našega doprinosa miru, moramo nastaviti činiti svaki dan našega života. Ono što smo učinili danas zaista je od životne važnosti za svijet. Ako svijet treba ići naprijed, a muževi i žene trebaju na njemu preživjeti, svijet ne može činiti manje od molitve. Ovo je trajna poruka Asiza, to je poruka Svetog Franje koji je utjelovio privlačan ideal za nas. To je poruka Svete Klare, njegove prve sljedbenice. To je ideal koji se ostvaruje blago, ponizno, s dubokim osjećajem za Boga i zauzimanjem u službi svima. Sveti Franjo je bio čovjek mira. Molimo za mir i dobro, molimo za mir u svim srcima. tebe su mnoge pjesme pjevane Za tebe su mnoge oči plakale Za tebe su mnoga srca molila Za tebe moja najdraža Za tebe su majke strepile U bedemu ljubavi su stale até Beieiro kojemu ljubavi su stajale Za tebe je svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje.